Changement causé par certaines terminaisons plurielles. Exercice 1. Bert. Berejo. Euret. Eurejou. Klinvet. clinvéjo. Clouet. Clouejo, Wad. Wajo. Exercice 2. Hent Hinshu. Pon Ponchou. Diduorman Diduormanchou. Respen Responshu. Skiant Skianchou. Exercice 3. Blauis Blauejou. Kaz, kijer dewis dewejou marmus marmouzen gwas gwajo